Ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Ռուսաստանի ուղարկած հումանիտար օգնությունն այդ ճանապարով ընդունել մեծ թվով արցախցիներ չէին համաձայնվում, ինչու բազմից է խոսվել, այդ թվում եւ այն մասին, որ դա հիմք կարող է դառնալ Ստեփանակերտ ակնաճանապարհի գործարկման, ինչը Քաշաթաղի միջանցքի բացմանն ուղղված դիվանագիտական ջանքերը կարող է իջիկ դարձնել։ Նույնիսկ կարծիք կա, որ Քաշաթաղի միջանցքն այդպիսով գործնում է իր կարգավիճակը։ Քաղաքագետ Նարեկ Մինասյանը գտնում է, որ ռուսական կողմի համար Լաչինի միջանցքը դեռ նախորդ տարվանից է կորցրել իր կարգավիճակը եւ Մոսկվան իրավիճակի կարգավորման գործընթացում այդ կարգավիճակի վերականգնման խնդիր չի հետապնդում։ Նա Facebook-յան գրառում է կատարել. 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ով սահմանված 5 կիլոմետր լայնությամբ միջանցքի ձևավորումը ռուսական կողմն ի սկզբանե ձախողել է։ Ադրբեջանական գործողությունների արդյունքում միջանցքն աստիճանաբար նեղացավ ու փակվեց ռուս խաղաղապահների աչքի առաջ։ Վերջերս միջանցքի փոխարեն Ռուսաստանը սկսել է օգտագործել երթուղի արտահայտությունը։ Վաշինգտոնի դիրքորոշման մեջ ի սկզբանե Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը հստակ ընդգծված էր։ Հղում էր կատարվում միջազգային քրեական դատարանի, որ որոշումներին եւ նախկին նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություններին։ Այս սկզբունքայնությանն աստիճանաբար իր տեղը զիջեց ճկունությունը, ենթադրաբար Բաքվի անզիջում դիրքորոշման եւ կուլիսային գործընթացներով պայմանավորված։ Վաշինգտոնն աստիճանաբար սկսեց կարևորել Լաչինի Միջանցքի եւ Աղդամ-Ստեփանակերտ ճանապարհի միաժամանակ բացումը, իսկ վերջին 2 օրվա ընթացքում Միջանցք եզրույթն ընդհանրապես անհետացավ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության հայտարարություններից եւ նշվում է միայն Լաչինով եւ Աղդամով առումով երթուղիների միաժամանակյա բացման անհրաժեշտության մասին։ Եվրամիության դիրքորոշման մեջ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը դեռ պահպանվում է։ Բրյուսելից արդեն քանիցս հստակեցվել է, որ աղդամով ճանապարհի բացումը կարող է դիտարկվել որպես իրավիճակի լուծման մաս, սակայն այն չի կարող լինել այլընտրանք Լաչինի միջանցքին։ Մոսկվան դեռ ամառվանից է առաջ քաշում սկզբում Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի, ապա 12-ից 24 ժամ տարբերությամբ Լաչինի միջանցքի բացման բանաձևը, քանի որ ռուսական կողմ կողմի համար դրանք ունեն նույնական կարգավիճակ, գրում է Նարեկ Մինասյանը, ենթադրաբար հենց այս բանաձևն է ընկած Աղդամով ռուսական կարմիր խաչի բեռնատարի մուտքը թույլատրելու գործարքի տակ։ Ի սկզբանե խոսվել է այն մասին եւ մամուլում էլ տեղեկատվություն է եղել, որ Ստեփանակերտ ակնա ճանապարով թույլատրվել է այդ մեքենայի մուտքն Արցախ արկա պայմանավորվածությունների շրջանակում, որի դիմաց 12-ից 24 ժամվա ընթացքում պետք է գործարկվի նաեւ Քաշաթաղի միջանցքը։ Նարեկ Մինասյանն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ խոսքը չի գնում հաշաթաղի միջանցքի վերաբացման մասին։ Ադրբեջանը Աղդամի ճանապարհով եւ Լաչինի միջանցքով թույլատրելու է Բեռների փոխադրում միայն Կարմիր խաչի միջնորդությամբ, ընդ որում այստեղ սահմանային եւ մաքսային ընդհանցակարգերի պահպանմամբ։ Ճիշտ է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիկմետ Հաջիևն արդեն հայտարարել է, որ սա առանձին պայմանավորվածություն է եւ չի կարող այսպես ասած Լաչինի միջանցքի բացման պայմանավորվածությունների ենթատեքստում դիտարկել։ Ամեն դեպքում Արցախի իշխանությունները թույլատրել են ռուսական բեռնատարի մուտքը Ստեփանակ Ստեփանակերտ ակնա ճանապարհով։ Համաձայնելով այս գործարքին Արցախի իշխանությունները կարծես թե նպատակ են ունեցել ոչ միայն մեղմել մեր ժողովրդի տարապանքները, այլև զրացուցիչ պատասխանատվություն դնել ռուսական կողմի վրա որպես այս գործարքի երաշխավոր, ուժեղացնել ռուսական հնարավոր ճնշումը Ալիևի ռեժիմի վրա Լաչինի միջանցքը բացելու նպատակով։ Մեծ զրույցում ասաց Արցախի հանրապետության նախկին ՄԻՊ ու նախկին պետնախարար ներկայում անկախ փորձագետ Արտակ Բեկլարյանը։ Նրա կարծիքով Արցախի իշխանությունները ռուսական կողմի հետ նախորոք ժամանակ որոշակի պայմանավորվածություններ ու երաշխիքներ պիտի ստանային նախքան այդ ճանապարով ռուսական բեռնատարի անցումը։ Տեղյակ չեմ, բայց ենթադրելի է, որ դրանք պետք է վերաբերեն ապրանքների տեսակին, մեքենաների քանակին, Լաչինի միջանցքի եւ Աղդամի երթուղու փոխկապակցվածությանը եւ նմանատիպ մի քանի հարցերի, այդ թվում մաքսային ռեժիմ եւ այլն։ Այս հարցերը շատ սկզբունքային է, որ ցանկալի էր, որ ռուսական կողմը եւ Արցախի իշխանությունը իշխանությունները նախքան աղդամի երթուղով մուտք տալը այս հարցերը հստակեցնեին, որևէ ձևով փաստաթղթավորեին, տանային ռուսական կողմից երաշխիքներ, որ պայմանավորվածությունները կատարվելու են, եւ այդ երաշխիքների մեջ նաեւ լիներ ռուսական խոստում, թե պայմանավորվածությունները չկատարելու դեպքում ռուսական կողմը ինչ այլընտրանքային քայլեր է կատարել Ռուսական եւ ադրբեջանական կողմերի կողմից նախկինում եղել են առաջարկներ եւ խոստումներ ակնայից առաջին մուտքից հետո 24 ժամվա ընթացքում բացել Լաչինի միջանցքը մարդասիրական մատակարարումների համար։ Արտակ Բեկլարյանը խիստ կասկածներ ունի, որ Ադրբեջանը նոր պատրվակներ ու պայմաններ չի գտնի Լաչինի միջանցքի լիակատար արգելափակումը շարունակելու համար։ Մտավախությունը, որի մասին ես բարձրացանեցի, որ Ադրբեջանը վիժեսնելու է Լաչինի միջանցքով ցանկացած մուտքի հնարավորություն, Արտակ Բեկլարյանը գտնում է, որ դա կարող է դիտվել որպես Ալիևի ռեժիմի հաջողություն, քանի որ նրանց հաջողվել է միջնորդների օրակարգ մտցնել Աղդամի երթուղին եւ ապահովել Բեռնատարի մուտքը իրենց կողմից, նվազեցնելով Լաչինի միջանցքի բացառիկ դերը։ Կարևոր էր, որ փորձեին հնարավորինս անել գոնե միաժամանակյա բացվեր Լաչինի միջանցքը, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը անընդհատ փորձում էր առաջին Աղդամի երթուղին ինչ որ ձևով գործարկել, որ เป զի հնարավորինս նվազեցնել Լաչինի միջանցքի բացառիկությունը եւ միջազգային ճնշումը միջանցքը բացելու առումով եւ այս ընթացքում ինչ որ նոր պատրվակներ ու նախապայմաններ առաջ քաշի ու ընդհանրապես չբացի Լաչինի միջանցքը եւ այս ժամանակի ընթացքում այսին 3 առավոտվանից մինչեւ հիմա արդեն գրեթե ավելի քան 30 ժամվա ընթացքում ակնհայտ է որ դեռևս տեղաշարժ չկա գոնե հրաապարակային որևէ ինֆորմացիա չի հրապարակվել բայց այնուամենայնիվ նրանք ձախողեցին ադրբեջանական Կարմիր մահիկի հանցավոր ապրանքներն Արցախ առաքելու հարց եւ կարեւոր է որ ոչ մի ադրբեջանական ապրանք անձնակազմ եւ մեքենա մուտք չի գործել Արցախ, ասում է։ Թեև դա կարող էր մեկնաբանվել նաեւ որպես ռուսական հաջողություն, սակայն ընդհանուր առմամբ նրանք ձախողվել են։ Պատճառն այն է, որ նրանք չկարողացան ապահովել Լաչինի միջանցքի բացումը իրենց պարտականությունների համաձայն եւ չստիպեցին Ադրբեջանին բացել այն գոնե ակնայի երթուղու հետ միաժամանակ։ Եթե ադրբեջանական կողմը չկատարի կատարի իր պայմանավորվածությունները եւ խոստումները, Ռուսաստանը պետք է օգտագործի արկա բոլոր ռեսուրսները Լաչինի միջանցքը ուժով բացելու համար կանխելու տեղում իր հեղինակության հետագա խաթարումը, ասում է Արտակ Բեկլարյանը։ Արցախի իշխանությունների համար շատ կարեւոր է ներդաշնակորեն վարել իրենց ջանքերն ու ռեսուրսները ռուսական, եվրոպական եւ ամերիկյան կողմերի հետ եւ պահպանել թափանցիկ ու ազնիվ հաղորդակցություն բոլոր միջնորդների հետ։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։